This happens to be Town Reporter, reported the report that is to be reported to the people. Així comença un nou programa de Dignitat Rebel. l'exili, amb la cicatriu d'una vella ferida que cou com una ideologia, com una deserció. País cobert de neu i de remordiments. Endemà, només va ser aquell dia més, i sense adonar-nos-en vam ocupar els llocs que tant repudiàvem. Canviàrem el nom als vicis antics. Aprenguérem de justificar-nos. De David Canyo, del llibre Res és ara. I això. Bother, bother, on a around. révolution est élégante Fasciste, raciste, persiste. Mes frères et sœurs souffrent et résistent. La démocratie de l'Afrique des dictateurs. La terreur de los blancs en son pudeur. La pantera negra s'est están aquí, copito blanco. C'est l'Atsetsk, se acabó la traco. White respect the black, black respect the white. Unity is a must, got to be unite. Teaching for the people on the mic again. Tiene un origen libertario, asambleario, horizontal, de autogestión, racial, que es afro, social, cultural, político y actual, porque para qué engañarnos, actual son conceptos que se crean entre las personas en el día a día. Panteras Negras se fundó en el 99 y que yo sepa es la primera organización libertaria, además constituida como una asociación juvenil, luego cultural, que es asamblearia y que tenía bases de autogestión sostenibles. A partir de Panteras Negras, como organización, surge un proyecto que es hacer un festival en Tabacalera, un festival afro, entre gente afro, para todos los públicos, claro está, pero por gente afro. Y se llama Freedom Fighter Festival. Los objetivos se cumplen sobradamente y a partir de ahí nace el templo afro como espacio, que es este, este templo. Y ese festival, los miembros que componen el festival, deja de ser un proyecto de Panteras Negras y se constituye en colectivo. A partir de esa constitución en colectivo es el colectivo Freedom Fighter. Ese mismo colectivo interviene dentro de sí mismo, del cual aparecen los talleristas como programa entre el colectivo y el espacio, que es el templo afro. Los talleristas en el momento en el que empiezan a ser bastantes, hay que organizarse. Y en la organización se crea otro colectivo, que es el de los talleristas. A partir de ahí surge un proyecto que es la red de apoyo de las personas que están en los CIES. Y tanto el Freedom Fighter como los talleristas, como Afrochef creado como proyecto y la red de apoyo todos juntos operando en este espacio, decidieron pues convertirse en este espacio y convertirse en el colectivo Templo Afro. Y a partir del colectivo Templo Afro, en el Templo Afro como espacio, pues empezó la dura batalla de autointegración, que fue nuestro origen aquí en Tabacalera, que es no integración, no somos blancos, no vamos a ser blancos, no queremos ser blancos, no venimos a Tabacalera buscando ser blancos, no, somos lo que somos y Tabacalera es como nosotros somos también. Entonces, autointegración es, respetamos las normas, obviamente, siempre que las normas respeten nuestra integridad y nuestra integridad viene antes de las normas que se puedan crear en Tabacalera o en cualquier otro, en cualquier otro centro social o cualquier otro lugar. Y a partir de ahí, nuestra organización es una organización social que opera todos los días de manera social aquí en Tabacalera, obviamente para la comunidad afro, pero realmente para Tabacalera en un gran índice, porque absorbe muchos de, los marrones, por decirlo de algún modo, que le tocaba vivir a Tabacalera. Y no es casualidad que no es el templo afro quien habló de racismo en Tabacalera, sino en la misma asamblea de Tabacalera de hace unos cuantos meses de las jornadas que tuvieron, la misma gente usuaria de Tabacalera denunciaba a Tabacalera en esa asamblea de racistas. Y de algún modo, pues, pues no podemos girar la vista y traicionar la causa. Estamos en contra del racismo en Tabacalera, dentro de nuestra organización, en el barrio donde haya racismo. No puede ser que el templo afro esté apoyándolo, ¿no? Y a partir de ahí nos manifestamos en contra del racismo en Tabacalera. Si recuerdo mal, en este país es la primera manifestación contra el racismo dentro de un centro social y en España dejando claro que no porque seas de izquierdas y estés en un centro social te puedes librar de ser racista, habiendo tenido una educación racista, en una organización donde todos sois blancos, en un barrio multirracial como es la Pies, ¿no? Y a raíz de esa concentración, de esa manifestación, pues Tabacalera ha incrementado ya su acoso colectivo, que es obvio, ¿no? su persecución y lo que se veía venir era poner fin al proyecto en sí <clears throat> para seguir gestionando y seleccionando la entrada. Eh, la cuestión aquí es que Tabacalera ya no está abierta, abre a las 7 y antes de las 7 no pueden entrar personas que no sean blancas, porque lo que ofrece Tabacalera no es algo que llegue a otras comunidades que no sean blancas. Es duro pensar que los brodas llegan hasta aquí y yo, para venir a hacer skate, no, o keller, o trapecio, o todas esas actividades que se han montado. Sin embargo, se supone que es un centro social, no hay nada social, nada, nada, ni una sola organización social aquí. Eh, es llamativo y bastante molesto es tener cuenta que Tabacalera, como centro social, no es una ocupa, es un centro social, ¿no? tiene un contrato, que ese contrato, el primer año, los primeros dos años, lo llevaba una asociación, lo llevaron un agente, pero el contrato que hoy ha firmado Tabacalera es un contrato que se basa en el esfuerzo y trabajo y construcción de todo un barrio, que es Lavapiés, y muchos usuarios que han sido expulsados, que no tienen derechos, que ni votan ni opinan aquí, lo que es curioso es justo cuando hayan cerrado este contrato con el Ministerio de Cultura, que es un contrato además bastante particular, ¿no? y se ha basado sobre todo en todos los fundamentos sociales de las necesidades de Tabacalera en el barrio de Lavapiés, que partiendo del Templo Afro, que es el último colectivo que queda, que es social 100%, político, que tiene claro su vinculación con el barrio, que sea el que lleva siendo atropellado y osadamente hasta va a ser expulsado de las maneras mafiosas más impresentables que podemos ver. ¿no? Esto por un lado. Otros colectivos han sufrido esta suerte, igual, de ser expulsados. Colectivos que tenían vínculos con el barrio y que hacían, daban vida a este proyecto y que justificaban el término social realmente. Muchos. Puedo nombrar un ejemplo claro como es cigarra eléctrica en su ubicación, porque las ubicaciones determinan las acciones que se puedan realizar. Obviamente no es lo mismo estar en un patio que estar en un sótano. Personalmente, siendo una persona activista durante muchos años en Madrid, lo que más indigna es ver cómo una serie de gente que además se dicen ser vanguardia, que llevan años en los movimientos sociales, de verdad destrozan, destripan, vulneran todos los conceptos libertarios que hemos conocido, manipulando lo que es horizontalidad, llevándolo a una verticalidad dictatorial, manipulando lo que es autogestión, llevándolo a un autoempleo que es obsceno entre gente pobre, entre gente tirada. No es cualquier barrio. Y vienen de sus barrios a tratar a las personas como si fueran objetos de sus estudios, sacándose grados, sacando proyectos subvencionados con los sufrimientos de la gente, la gente a la que acusan, ¿no? Y todos estos cobardes recibiendo dinero, subvenciones que no han llegado al barrio. Aún falta un cartel de tabacalera está abierto al barrio, en el barrio con ese dinero. Ya ha pasado dos años. Nadie rinde cuentas al barrio, nadie rinde cuentas a nadie. Eso es muy obsceno, porque para ser un centro social que represente los movimientos sociales de Madrid a nivel internacional como lo está siendo, yo creo que todos los centros sociales tendrían algo que decir aquí y tendrían que venir a Tabacalera y realmente ser como observadores de nuestros principios que no solo pertenecen a estos cuatro mafiosillos de clase muy alta que nada tienen que ver con nosotros y nada tienen que ver con el barrio y menos ya tienen que ver con los movimientos sociales. Como siempre decimos, poder para el pueblo. Así. Nosotros, los que somos el templo afro y los que no somos el templo afro y somos minoría étnica en este país, realmente, no. Necesitamos enviar un mensaje a todos los centros sociales. El racismo de Tabacalera no es un racismo único y exclusivo en Tabacalera. Ir a los centros sociales, a los centros ocupados y preguntar cuántos no blancos hay dentro. Porque para hablar de diversidad hay que vivirla. La diversidad no se escribe, la diversidad se vive. Y entender qué le pasa a esos centros sociales que están en esos barrios diversos y que no haya minoría en sus asambleas. Entonces, es claro, que no hacen un favor al barrio. Es claro que el barrio no los necesita y tendrían que empezar a cuestionarse los ideales que llevamos construyendo tanto tiempo, porque es obvio que todos somos obreros, eso está muy claro, pero unos construimos las casas de otros y otros viven a costa del sufrimiento de los que llegan. Y el primer racista es el obrero que asegura que los extranjeros le quitan el trabajo. De estos están llenos los centros sociales. Hola a todos, para quienes no saben qué es el proyecto del Templo Afro, es el proyecto que está hecho con su gente y por su gente, la comunidad afro, la comunidad de lavapiés, Cada pàgina és una claudicació, un desposseir-me de mots, del temps, de tu. No et vull testament, ni ànsia, ni record. No et vull. Però cada lletra perdura, roman, talla, rajo, captiu, ple d'impotència, com una nosa, com anar deixant de ser. Давид Канин. els fets, òbviament, doncs, jo vaig participar a, en el piquet d'aquella vaga general del 29 de març de 2012 aquí a Sant Andreu eh, i quan va acabar el piquet, que es va desconvocar precisament en aquesta plaça, tornant-se a convocar per a la tarda, en marxant columna fins a la manifestació anticapitalista de la tarda del 29 de març, doncs, eh, quan tornàvem, estàvem a l'alçada de, de plaça de comerç, uns, uns agents de la Guàrdia Urbana se'ns van tirar al damunt d'una manera bastant, bastant agressiva, bastant violenta. La primera excusa d'alguna manera va ser demanar-me la identificació, eh, com que me la van demanar quan jo estava d'esquena a ells, perquè m'estaven perseguint d'alguna manera, tot i que caminàvem. Eh, va ser com de sorpresa i en aquell moment d'intentar reaccionar directament se'm va tirar al damunt, eh, em va girar d'esquena contra la paret, em va bloquejar les, els braços i cridant-me a l'orella eh, em va deixar anar, ja te tenemos hijo de puta, eh, diguéssim que hi havia bastanta ràbia personal, l'entenem, per part de, dels agents de la Guàrdia Urbana en aquell moment de la detenció. Vaig veure un xivarri bastant important, no? Vaig anar cap allà, jo no coneixia ningú, la veritat és això, però vaig veure com la Guàrdia Urbana, d'una manera molt violenta, estava eh, detenint aquí al company. Jo, com altra gent que hi havia per aquí, vam intervindre, però vam intervindre per dir-li a aquests senyors que què estaven fent que si aquests homes i dones del barri estaven fent vaga, era també per ells. Eh, les acusacions, el, el cas del Rullers, eh, com ja he mencionat abans, és un del, dos delictes contra el delit dels treballadors i el fet concret del que l'acusen és baixar, baixar dos persianes de dos comerços. Eh, al, al mercader eh, l'acusen d'un delicte de resistència Bé, <clears throat> eh, com podeu comprovar, les peticions fiscals són de 6 anys i de 2 anys de presó, sumant un total de 8 anys de presó. Unes penes totalment desmesurades que no correspon més que a la, a la guerra contra les classes populars que han, que han començat des del, des del neoliberalisme. show. L'actualitat amb la directa. Us parlen Carla Roca i Sergi Sayago. Repassem el butlletí sonor de la directa amb els titulars més destacats a l'edició número 341 del 4 al 10 de desembre. Estirant del fil, els moviments socials sacsegen la política institucional catalana. Aquest mes fa un any de la desena legislatura al Parlament des de l'Estatut d'Autonomia del 1979. Durant aquests mesos, els moviments socials han estat capaços d'introduir les seves reivindicacions a l'agenda política i les actes parlamentàries. El col·lectiu lesbi, gay, transsexual i bisexual de Catalunya espera que el Parlament aprovi la llei contra l'homofòbia que va presentar el mes de maig. El rodet Esquerra Vergent imposa a Manel Prat els casinos i el pagament al deute. No han estat tot victòries. Les aliances parlamentàries llegides com una suma aritmètica per fer majories i no com un reflex del contingut dels programes electorals, ha imposat unes polítiques que han estat àmpliament rebutjades des del territori i han atiat l'oposició organitzada dels moviments socials. 2014, agenda per a un canvi de rumb. L'any vinent posarà a prova la capacitat dels moviments socials per aturar la involució democràtica que viu el país. Aquests moviments socials tenen el repte d'aprofitar la consulta per formular les bases d'una nova Catalunya més justa i participativa. Durant el 2013 ha prevalgut la resistència dels sectors populars a les polítiques antisocials decretades per Convergència i Unió. Així està el pati. Avui veiem els diferents rostres de la contractació d'origen, la gestió de la mà d'obra estrangera a l'agricultura catalana. Des de l'any 2010, la contractació temporal de treballadores estrangeres està regulada per l'estat espanyol. I sense deixar la contractació d'origen veiem posicions enfrontades a aquesta problemàtica, Treballar i marxar es tracta de proveir la mà d'obra o importar misèria. Unió de Pagesos creu que si ha pecat d'alguna cosa és de paternalisme, perquè assegura i han estat molt a sobre. En una entrevista, alguns d'aquests treballadors temporers asseguren que continuaran venint mentre l'empresa els truqui, però que la seva feina s'acabarà aviat perquè cada vegada se sol·licita menys mà d'obra. L'especulació financera aterra l'habitatge públic. La Generalitat estudia vendre part del parc públic de lloguer al fons d'inversió, demostrant que les seves intencions van en direcció contrària a les exigències dels moviments socials. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, assegura que a les inquilines no els ha de preocupar qui és el propietari dels habitatges. Impressions. A l'Impressions aquesta setmana fem un cara a cara entre opinions ben diferents sobre les noves forces d'esquerres amb um, i sense candidatura o popular, com és la CUP d'Alternatives d'Esquerres o la coordinadora de barris del 15M. Joan Giné, d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà, creu que participar en les alternatives d'esquerres i en el procés constituent és totalment compatible. Jordi Pastor, per altra banda, de gent de Gramenet, creu que ara per ara la funció del procés constituent és situar en debat polític la reivindicació d'encetar un procés que culmini amb una nova Constitució catalana. Pastor entén que la CUP, alternativa d'esquerres, no pot obviar la realitat del procés constituent ni l'existència d'altres experiències sectorials o locals. La igualtat de gènere redueix la violència contra les dones. Sota aquest títol, Paco Abril, president d'Homes Igualitaris Ix Catalunya, ens comenta que les societats patriarcals posen l'èmfasi en la competència entre homes. Els homes que no encaixen en els patrons patriarcals solen ser insultats, violentats o assassinats. També es destaca que la igualtat de gènere apareix com el factor principal que redueix la violència contra els nens, nenes i les dones. Per tant, la igualtat de gènere és un factor de protecció. Si es vol reduir la violència de gènere, és important garantir la igualtat i analitzar críticament els models de relacions de gènere amb què han estat educats quaderns d'Illa Crua. Hem tocat sostre l'habitatge en estat d'emergència. Falten pocs dies perquè la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'Observatori DESC presentin l'informe d'emergència habitacional a l'estat espanyol, que analitzarà la crisi de les execucions hipotecàries i els efectes dels desnonaments. Per primera vegada, les dades permetran dibuixar un rostre humà i més precís del problema de l'habitatge a casa nostra. Les organitzacions ciutadanes han estat una vegada més les encarregades d'omplir el buit oficial, un buit de xifres i d'estadístiques polítiques, però també de respostes polítiques a un problema que deixa centenars de milers de persones de tot l'estat en situació de vulnerabilitat extrema. On són els fonaments del dret a l'habitatge? Segons les dades de la plataforma d'afectats per la hipoteca, el 25% de les afectades no té feina ni prestació d'atur i el 70% ha deixat de pagar la hipoteca a conseqüència de la crisi. Durant el 2012, més de 3.200 famílies han perdut la casa, l'única que tenien, i encara pitjor, moltes continuen amb un deute vitalici. A ciutats com Barcelona, el 80% dels desallotjaments estan relacionats amb les dificultats per fer front al pagament del lloguer. A França, per altra banda, el 20% del parc immobiliari correspon a lloguer social, un escenari ben diferent del de l'estat espanyol, on tan sols és menys del 4%. Entrevistem a l'economista i sociòleg Jordi Estivill, que té una llarga experiència en l'estudi de polítiques públiques en matèria de l'exclusió social i el món del treball. Estivill està vinculat a la xarxa d'economia solidària com a membre de la Comissió Internacional i acaba de publicar conjuntament amb els també cooperativistes Jordi Garcia, Jordi Valls i Jordi Vila, Economia solidària per a una Catalunya lliure. La idea de fons dels autors és entrar en el debat sobre el procés d'autodeterminació de Catalunya, tot proposant un model socioeconòmic alternatiu que vagi més enllà del discurs de l'estat propi. Ella afirma que si volem un país lliure necessitem l'alliberament nacional i social i també que l'economia solidària impulsa moltes iniciatives que connecten amb una idea d'un país més just, solidari i equitatiu. Recuperar l'aigua, democratitzar allò essencial. La remunicipalització és el procés pel qual un servei que originàriament havia estat públic i ha passat a mans privades torna a mans municipals. Es tracta d'un fenomen relativament complex per la multitud de casuístiques associades a cada cas. En el cas de l'aigua veiem que el procés està començant a produir tant a grans capitals del món com París, Berlín, Buenos Aires, com també a altres municipis més petits, amb experiències a casa nostra com les de Figueroa Montmany o Arenys de Munt. El 26 de novembre, la plataforma Aigua és Vida va mostrar algunes d'aquestes iniciatives a les jornades Rescatar l'aigua a Catalunya, on van posar de manifest la tendència mundial a la remunicipalització, un primer pas per recuperar el control democràtic d'un bé comú com és l'aigua. Roda el món. 14 joves són condemnades a 11 anys de presó per manifestar-se pacíficament contra el cop d'estat. Egipte legalitza la brutalitat en la repressió amb l'aprovació de la llei de manifestacions. Mentrestant, el comitè de 50 homes encarregat de redactar la futura constitució del nou Egipte accelera el tancament del text, amb la previsió que s'aprovi en referèndum abans d'acabar l'any. Un cop superat el debat sobre els articles referents a les forces armades que garantiran el manteniment de l'estat quo militar durant l'etapa transicional els articles que generen més polèmica són els que preveuen l'establiment de quotes parlamentàries reservades per a grups minoritzats, el model electoral i la calendarització de les eleccions presidencials i legislatives. A Mèxic, 137 pobles indígenes resisteixen l'ofensiva del progrés, la identitat com a estratègia per la defensa del territori. El tresor cultural mexicà persisteix gràcies a la memòria dels pobles menys visibles. El territori d'aquests pobles sempre ha estat una extensió més de la seva pròpia identitat i també l'únic vincle social i econòmic que els permetria sobreviure. Mitjançant assemblees comunitàries, usos i costums pròpies i formes d'autoorganització històriques continuen veterant avui dia per la seva subsistència. A Turquia, després de controlar els mèdia, el govern intenta silenciar les xarxes socials, la creuada d'Erdogan contra els mitjans de comunicació. Des de l'arribada arribada al poder del Partit de la Justícia i el Desenvolupament, a Turquia l'any 2002 els mitjans de comunicació han sofert una transformació radical que ha implicat la pràctica desaparició de tota posició o crítica i s'ha passat una obediència generalitzada a l'estat quo de l'estat camalista, a una relació simbiòtica entre els principals grups de comunicació i el govern. A Àfrica, les migrants i les poblacions mòbils són les comunitats afectades pel VIH, SIDA invisibles. Aquest augment s'ha donat a Uganda en contra de la tendència de la regió. Les persones que treballen en els àmbits de la construcció, el transport, la venda ambulant, la pesca i el sexe són els sectors professionals més exposats a infectar-se de la malaltia. Aquests col·lectius poden caure en la marginació mentre es troben en trànsit o ser discriminats i romandre sense cap assistència jurídica o mèdica a la comunitat o al país receptor. Tampoc els sistemes de salut ni els tractaments d'infeccions de transmissió sexual. Expressions. Recuperant Ramon Bernils, un llibre i un documental rememoren la figura d'un dels periodistes més llibres dels països catalans. El grup de periodistes Ramon Bernils i Edicions Dau ens plantegen, a partir de més de 40 entrevistes, un recorregut per la via del difunt Ramon Bernils en un moment en què les seves idees tornen a estar d'actualitat. Una guia intensa sobre un personatge que aconseguia combinar anarquisme i independentisme. El mestre que no tornarà a veure el mar. La història apassionant, tràgica i commovedora d'un mestre republicà assassinat pel bàndol feixista, silenciat com tants altres, i ara recuperat en tota la seva magnitud humana. Aquest llibre ens ajuda a continuar donant a conèixer aquesta injustícia i a generar un estat d'opinió a favor de les exhumacions, les identificacions i les restitucions, a favor del respecte vers les famílies i la memòria que ens continuen volent arrabassar. Entrevistem a Caral Soler i Barjau. Ella és professora del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona Barcelona. Especialitzada en temes de guerra civil, repressió franquista i exili, afirma que cal conscienciar la societat a la magnitud de la repressió franquista i també que l'exhumació i la dignificació de les fosses no ha estat possible perquè no s'hi ha destinat cap partida econòmica aquells cinc dies d'anarquia. Els amics del teatre Cercs i Anònim Teatre estrenen una obra basada en els fets de Fígols de 1932, quan es va proclamar la República Comunista Llibertària. Una dotzena de pobles del Berguedà i el Bages van suprimir la propietat privada i la moneda. Aquest espectacle es pot veure el diumenge 15 de desembre al Teatre Municipal de Berga. Indirecte. Entrevistem a Marcela Farinelli, historiador algarès. Sardenya i Còrsega han sofert històricament diversos processos colonials. Això les ha castigat, però també les ha donat una gran mixtura cultural. Marcela Farinelli s'ha submergit en els dos arxipièlegs i ha estudiat els episodis que han provocat un fort sentiment de resistència davant la tutela forana entre la població d'aquests territoris. Avui, des del grup de recerca en Estats, Nacions i Sobiranies de la Universitat Pompeu Fabra, actualitza aquest anàlisi amb l'esperança que serveixi per apropar les dues illes a la resta de pobles i nacions de la Mediterrània. Ella afirma que Sardenya i Còrsega encara funcionen com a colònies i que un canvi geopolític a Catalunya estimularia el sobiranisme a les dues illes i afavoriria el català de l'Alguer. Tots aquests titulars i molts més a l'edició en paper de la directa. També ens podeu seguir a través del web www.directe.cat on trobareu tots els punts de venda. Aquest butlletí ha estat enregistrat als estudis de Ràdio Manlleu. Ens podeu escoltar per les freqüències lliures de Ràdio Pica, Ràdio Pinsania, Ràdio Caos, Contrabanda FM, Ràdio AWRC i Ràdio RSK. Us ha parlat Carla Roca i un servidor, Sergi Sallà. L'actualitat amb la directa. www.directe.cat doncs una setmana més, això ha estat tot des de Dignitat Rebel. Salut i anarquia.